Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. lako. antxetadik nafarrora. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxetirratiko entzule guztioi, hau Antxetatik Nafarroara saioa da. Zer moduz gara ostirala eguraldi ona horrek, bueno, postasuna ekartze dugu gorputzara. Bueno, e, eguerdiko ordu batak direlarik, jarraian, ordu beteko saioa izango duzue entzungai Nafarroako aktualitatea errepasatuko dugu, bueno ba, antxetatik Nafarroara saio honetan. Beti bezala, eh, nerekin igaroko duzue ordu betea, Xavier Martínez de Antoñan erekin, eta da, torren orduan, bueno, eh, ordubietatik, e, ordubiak eta amarretatik e, eh, aurrera, nirekin egongo zerbait berriro ere, baina laguntza berezi batekin, janpegarokaren erekin izan ere, bueno, ordubiak eta amarretatik aurrera, bebidasoa eskualdeko kirola aztertuko dugu, bebidasoa eskualdea, eskualdeako kirol taldeen itzordu guztiak e, aipatu eta errepasatuko ditugu, baina orain honetan, ordu batetatik ordubietara bitarte, Nafarroko aktualitatea da landuko duguna. Eta aktualitate horretan, zein izango dira gaiak? Bueno ba, honako hauek izango dira. Euskara bideak Euskararen bigarren plan estrategikoaren zirri borroa aurkeztu dio Euskararen afar kontseioari. AETek Euskararen legean eta Nafarrako administrazioetako langileen estatutuan aldaketak egitea eskatu die alderdi politikoei. Nafarrako Unibertsitate Publikoan Euskarari heltzeko garaia dela aldarrikatzeko azaroaren seian manifestazioa egingo da. Elizondon topaketatik herrietara igaroko dira, bueno, ba, e, orain daunea, Euskal Herria feminista, eraikitzen azteko, lemapean, topaketa, bueno, ba, egin zuten, eh, Euskal Herriko neska desberdinak. Euskal Herriko neska desberdinak. Pandemia dela eta jarritako terrazak behertan bera utzi eta alde zarreko maia eh, deitzeko eskatu du AZ ekimenak. Patronalak sindikatuen proposomenak onartu ezean grebara joko dute zarretxetako langilek. Eta azken bikontu, bueno, e, eh, hispanitatenen egunean gazteok independentzial elopean manifestazioa egin zuen ernaike irunean eta beti bezala kirolitzorduak eta kultura izango ditugu mugarri eh, gaurko saioan ere. Hori guztia kontuan esanik, eman diezaiogun hasiera gaurko saioari kalakanen eskutik hasiko dugu saioa. Larun bat ikusi nuen oian beltzian Otso marmaradun bat ikusi nuen oian beltzian Ai oie, aitatxi, jondo niri galdegio zu begira nadin Ai oie, aitatxi, jondo niri otsoa berak izitu zedin Hartza zurrungadun bat ikusi nuen arte batian Artzazur gatun bat ikusi nuen harpe batian Hai oie, amatxi, pasa jaunarri galdegi zu iratzar dadin Hai oie, amatxi, pasa jaunarri negu dorpea aizatu dadin tra la la la la la tra la la la la la la la Tra la la la la la, tra la la la la la la. Tra la la la la la, tra la la la la la la. nuen arpe batian Hartza zurunga dun bat nuen arpe batian Ai, oie, jamatxin, basa jaunari galdegi ozu iratzar da Ai, jamatxin, basa jaunari neudorpea izatu dadin din Ai, oie, jamatxin, basa jaunari galdegi ozu iratzar

Ba Ba Gazte, noraoa! Euskal Irratietako gazteei zuzenduriko saioa. Ilabeteko lehen asteazkenero arratsaldeko zazpitan oste guretan arratsaldeko lautan eta igande goizetan behatzitan Gazte, noraoa hau ire saioa duketa. Bueno, ba, musikaren eta saioen eh, iragarpen eh, horrekin, e, bueno, ba, Nafarroko aktualitatearea errepasatzera igaroko gara jarraian, e, Euskara bideak, Euskararen bigaren, bigarren plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dio Euskararen Nafar kontseioari, Ana Oio, erritarrarekiko harremanetarako kontseiariak eta Mikel Arregi Euskara bideko zuzendari kudeatzaileak aurkeztu dute proiektua, Euskararen Nafarro kontseioak eh, Euskararen bigarren plan estrategikoaren zirriborroa ezagutu du gaur, goizean Ana herritarrekiko erritarrekiko harremanetako kontseiaria eta Mikel Arregi Euskara bideko zuzendari kudeatzaileak buru izan duten bileran. Eh, kontseilariak bere aurkezpenean esan duenez, gobernuaren programa akordioan oinarrituta ari da lanean Euskara bidean, Afarroako errealitate historiko, kultural eta soziala zaindu eta babesteko konpromisoarekin eta Euskararen inguruan akordio sozial eta politiko zabala bultzatzea proposatuz. Bueno, ba, 2019-2023 legealdiko Nafarroako gobernu, gobernurako programa akordioan Euskararen bigarren plan estrategikoa e, prestatzea jaso zen. Nafarroko gobernua konpromiso hartu zuen bere hizkuntza politikari esparru ordenatuko ente eta ebaluagarri bat ezarriko dion plangintza estrategikoa emateko. Euskararen lehenengo plan estrategikoa da mimia eta izan zenari jarripena emanez. Ala bada Euskara bidea Euskararen Afar Institutuari dagokio honen ardura eta Euskararen bigarren plan estrategikoa bimia eta hogei eta hogeita zazpi aia, apail, apaiatzen ari da. Euskararen bigarren plan estrategikoak lehenengo, lehenengo planaren hildo estrategikoa mantenduko du, izan ere lehenengo planaren planean, ba, bueno, zehaztu ziren ardatzak estrategikoak eta ezinbestekoak dira Nafarroko gobernuaren hizkuntza politika modu eraginkorrean gidatzeko eta planifikatzeko. Kontseillariak azpimarratu nahi izan duenez, oraingo honetan dokumentuak aurreko planarekin alderatuz leku handiagoa ematen dio adostasun sozialari eta hizkuntzak duen valorazioa hobetzeri. Dokumentuaren hildo estrategikoak esan du jarraipena ba ematen diete aurreko legealdian onartutako ezarritakoei. E, alde batetik euskararen erabilera soziala sustatzea isialdian, kirolean, komunikabideetan, kulturan, sare sozialetan, teknologia berrietan, arlo sozioekonomikoan eta abarretan. Bestetik Nafarroako herritarrek euskaraz ikasi eta ikasteko eta helduon e, helduaroan euskara ikasteko aukera berdintasunean izateko baliabideak ematea. Era berean, herri administrazioen gaitasuna hobetzea, herritarrei euskara zerbitzua emateko eta erabilera eskaintza zabaltzea. Eta azken batean, euskara balio positiboekin lotzea gizarte askotariko batean koesio sozialerako elementu gisa. Horretarako sei ardatz eh, definitu dira eta guztiak elkar eh, likatzen dira. Bueno ba, euskararen gizartera bilera, iztun berriak, zerbitzu publikoak, adostasun soziala, prestigioa eta erabilera, euskara ekonomia eragile, hizkuntza esparrua, Oiek dira ba, guztira sei helburu nagusiak, berrogeita bi helburu espezifiko eta berreunda bat proiektu jaso dira eta horien jarrepena egin eta ebaluatzeko hogeita mar adirazle zehaztu dira. Ba, Euskararen gaiarekin jarreki, AET, Euskararen legean eta Nafarroko administrazioetako le langileen estatutuan aldaketak egitea eskatu die eh, alderdi politikoei. Eh? Administrazioan Euskaraz taldeak Euskararen bazterkariarekin amaitzeko hainbat proposamenak luzatu dizkien Nafarroko talde parlamentariei. Hau da talde parlamentarioei, ba, administrazioan euskara taldeak egindako proposamena euskaren lege aldatzeko eremu mistorako amatzazpigarren artikuluan urrengo pasarteak gehituta. Ez dago lanposturik jendearekin noizbait harremanik ez duenik, beraz, administrazioen ahalmena da lanpostuen artean lehentasunak ezartzea inolako muari gabe. Lanpostu batean euskaraz jakitea eskatzea ezin da inolaz ere diskriminaziotzat jo. Euskaraz jakitaren merezimendua ezartzea zerbitzu elebiduna eskaintzarekin lotuta dago, beraz, administrazioen ahalmena da horri zenbateko garrantzia ematea horrexegatik lanpostu batean, Euskaraz jakitaren merezimendua ezartzea edo plantilla organiko osoan Euskaraz jakitaren merezimendua ezartzea ezin da inolaz ere gehiagizkotzat gehi, gehi edo desproportzionatutzat, jo, hori dio, ba, e, talde eragileak. Epaiek edo Nafarroko administrazioa uzitegiak Euskaren legea gaizki aplikatuta administrazioei eskuak lotu dizkiete lan postuei izkuntz profila jartzeko edo Euskara merezimendu gisa puntuatzeko. horresegatik legea hobetu zehaztea eskatzen dute eta ez dadin errepikatu zizur nagusiko berro behiteieko antsoaingo berro izarko atarrabiako uarteko eta lizarko udalekin gertatutakoa eta baita Nafarroko gobernua berriarekin eh, ere. Bueno, ba, hause dio gutxiengoen hizkuntza Europako gutunaren bi zazpi puntu bi artikuluak. Erregio edo gutxiengoen eh, hizkuntzako iztunen eta gainontzekoen arteko berdintasuna lortu asmoz edo hizkuntzan egoera berezia kontutan izan dadin, hartutako aldeko neurri bereziak ez dira indar handiagoko hizkuntzetako iztunen kaltetan egindako bereizkeriatzat hartuko. Artikulu hori Espainiako estatutuan indarrean egonarren epaiek muzin egin diote. Bueno, ba, era berean Nafarroako administrazio publikoetako langileri, langileriaren estatutuan langile euskaldunek jasaten duten bereizkeria zuzentzia eskatu dute hogeita e, artikulua ezabatuta honako hau dio taldeak. Hautapen probak ditu eta Nafarroko administrazio publikoetako edo euskara edo Europar batasuneko edo zein hizkuntza jakin beharra duten lanpostotan sartzen direnek handik aurrera beren administrazio publikoan utxik dauden eta hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa duten lanpostuak betetzeko deialdietan baizik ez dute parte hartzen ahalko. Espero dute, ba, talde parlamentarioek ongi ohartzea bereizkeria non dagoen. Euskararen gaiarekin bukatzeko, ba, Nafarroko Unibertsitate Publikoan Euskarari heltzeko garaia dela aldarrikatzeko azaroaren seian manifestazioa egingo da. Nafarroa Unibertsitateko Euskara taldeak eh, Nafar hizkuntza garatzeko, Nafarroako Unibertsitate Publikoan plan bat ezartzea, eskatzeko mobilizazio eta dinamika e, bueno, ba, berri bat abian jarri du. Errektoreari eskatzen diote plan horren definizioa egitea, beti ere Euskaraz ikasteko eskubidea bermatzeko bidea bian azarbaren seian manifestazio bat egingo da Iruñako karriketan. Gaurkoan ikasturte ari hasiera emateko, ba, elkarretaratze zaratatxu bat deitu dugu, Euskara gaia badagaraia lelopean, izan ere, ba, bueno, 2008-tik e, eh, nupara utzen duen egitura e, legalik ez dago unibertsitatean, Euskara limbo batean dagoela erran daiteke, eta bueno, e, Euskara gaia badagara leloarekin adierazi nahi duguna, e, bada errektoradutzari, e, ba, bueno, Euskararen gaia landuko duen egitura e, legal baten beharra dagoela, Euskara e, zabaltzeko eta Euskara behingo zegoen kortzeko, e, ba, bueno, aurrera pausoak behar ditugula, eta horretarako ba, bueno, gurekin elkarlanean eta unibertsitateko komunitate guztiarekin elkarlanean ba, Euskara plan berri bat edo Euskara arautuko duen errektora dutza orde baten beharra dagoela. Eta gero beste alde batetik, e, gaur hemen elkartu gara ere azaroak seian burutuko den e, manifestazioaren berri emateko. Argi dugu nupeko Euskara taldeari dagokiola e, Unibertsitateko Euskararen borroka aurrera eramatea, baina argi dugu ere e, borroka hau ez dela gurea bakarrik, nafar jendarte guztiaren e, borroka bat dela, instituzio publiko bat dela nup, eta hizkuntza eskubideak e, gaur egun bai guri e, ba, bueno, urratzen zaizkigula, baina etorkizunean ondorengo belaunaldiak izango direla eskubide urraketa hori jasanen dutenak, orduan garrantzitsua uste dugu, Nafar jendartea, Euskal Gintza, Euskal Tzale eta Euskaldun guztiak borroka honetara batzera, eta horregatik dei egiten diegu ere azaroaren seian e, mobilizazio, e, iruñan burutuko den mobilizaziora batzera. Bueno, ba, egingo dugu jarraian jauzi, izan ere topaketatik herrietara orain daune Euskal Herria feminista eraikitzen asteko deialdian Euskal Herriko zeire uneska gazte inguru elkartu ziren Elizondon asteburu honetan. E, bertan, krisi anizko eitzari, e, nola erantzun behar dioten, hausun hartu dute, bieguneko egitaragua garatu dute, eta datorren ziklo politikorako erronkak zehaztu dituzte mugimenduan gaude lurrikara gara lelopean. Azken urteotan, neska gazte taldeak eh, loratzen ari dira Euskal Herrian zehar. Amaika herrietan sortu dira neska gazte talde berriak, amaika herrietan zapaltzen ba, dituzten sistema honi aurre egiteko, antolatzeko eta saretzeko gai izan dira. Kuantitatiboki gehiago izateaz gain, kualitatiboki ere, zugarrizko jauzia egin dute, ala nola, ba, Eh, neska subjetua gazte bezala izendatu dute. Neska eta gazte izateak errealitate zehatz batean aurrean ba, kokatzen dituela ulertuz, baita hauei aurre egiteko borrokan molde konkretuak sortuz ere. Mundu mailako pandemia ba, baten pean inoiz baino ageriagoa gelditu da mugimendu feminista duela urte asko esaten ari zena gazte hauen iritzian bizi garen sistema sostengaitza da. Azken bi urteetan argi ikusi dugu sistema honetan bizitzak baino kapitalaren interesak daudela zentroan eta eredu horrek bizitza bera erasotzen duela. Horregatik diogu hau ez dela osasun krizia, krisi sistemikoa baizik. Bestetik, gazten prekaritatea areagotu egin dela salatu dute eta herri mugimenduatzat antolakuntza eta jarduera politikoa sustatzea zeildu dela ere azpimarratu dute. Bueno, orain indar guzti hori berpisteko unea heldu da aurretik esan dugun bezala mugimenduan gaude lurrika da gara eta geldi ezina den mugimendua da gurea. Asteburu honetan egindako lanketarekin eztan da egingo duena. Halaxe, er, iragarri zuten Elizondon. Bueno, ba, esan bezala gare konplexuak datoz eta bi etorkizun posibleren artean gaude neoliberalismo basatiaren beste aurrera pausu bat edo krisi momentu hau palanka bezala erabiltzea eredu aldaketa baterantz. Neska gazteok badakigu zeren alde egin, eta horretarako zurrun bilo honen erdian erresistentzia esan, e, izango gara, esan zuten elizondo. Bueno, orain, herrietan dute benetako lana, izan ere antolaketaren fruituak dira aurrean dituztenak, Hau da, egiteko gai izan direnak eta hemendik aurrera ere lanean jarraituko dutenak, kontzientziak astintzen, antolatzen eta kaleak hartzen. Euskal Herria feminista bat nahi dute helburu eta abestiak dioen moduan mm, eh, jarrai, eh, jarraitu nahi dute eh, elkarrekin lanean topa egingo dute garaipenean. Bueno, pandemia dela eta jarritako terrazak bertan bera utzi eta alde zarreko maila deitzeko eskatu du az eta ekimena kostalaritzaren biziraupena bermatzeko azken garaietan terrazak jartzeko emandako baimenak bertan bera uzteko eskatu du az eta ekimenak Salbuespen egoera eta murrizketak behin amaitu direnean espazio publikoa berreskuratzeko garaia dela iritzi du iruñeko alde zarreko bizilagunen elkarteak e, masifikazio, zikinkeria, zarata eta espazio publikoaren erabateko merkantilizazio prozesuak markatu dute pandemiaren azken eta paldezarrean, auzokideen bizi kalitatea modu nabarmenean okertuz. Arazo honen inguruan jarduteko az eta ekimenak baudalari eskatu dio alde zaharreko maila deitu eta COVID terrazak berehala kendu ditzan. Kostalaritzako neurri murritzaileak bertan bera geratu baitira. dira. Ostalari txiki askorentza pandemia garaian euren negozioak irekita mantetzea hilala biziko kontua zenaren jakitun aldezarreko bizilagunek euren espazio publikoaren zati handi bat utzi dute hilabete askotan terrazak jartzeko. Udaletik une oro ziurtatu dute horiek behin behinekoak zirela. Denbora tarte honetan terrazako purua bikoiztu eta terrazarik gabeko plazake erdira jaitsi dira. Salbuespen egoera baten aurrean, hau salbuespeneko idek salbu zituzten, baina behin behineko murrizketetak bukatuta egoerak bere horretara itzuli behar du hori adostu baitzuten implikatutako parte guztiek. Azken hilabeteotan, alde zarreko bizilagunaen elkar bizitza, eta bizi baldintzak nabarmen okertu dira, espazio publikoaren merkantilizazioa, zarata zikinkeria, masifikazioa, kriminalizazioa eta gazteriarekiko jazarpenak bideratu beharreko errealitate bat marrazten onmen dute. Horretarako, azetak imenak udalari eskatu dio, alde zarreko maila deitu dezan, implikatutako agenti guztiak elkartzeko organoa baita. Horrela, elkar bizitzan eta pertsonak erdigunean jarriko dituen auzo eredu batera jo ahal izateko. patronalak sindikatuen proposamenak onartu ezean grebara joko dute zarretxetako langilek. Nafarroko zarretxetako lehen hitzarmena blokeatuta dagoela salatu dute ELA, UGT, LAB eta Komisione Sobreras Sindikatuek. Patronalak eta Nafarroko gobernuak jarrera aldatu ezean urte bukaerar arte hiru hilabete lanuztea egingo dute sektorean. Maiatzean hasi ziren Nafarroko zarretxetako sektoreko lehen hitzarmenaren negoziazioak proposamen bateratu aurkeztu zieten patronalei, ELA, UGT, LAB eta Komisiones Obreras Sindikatuek ez dute ordua enpresarien aldetik negoziatzeko borondaterik aurkitu, ez eta Nafarroako gobernuaren aldetik ere. Datorren asteko ostegunean dute urrengo bilera, urriaren amalauean, jarrera aldaketarik atzematen ez badute, presio neurriak iragarri dituzte ez dute, bat bera ere baztertuko. Nafarroako irurogitamar zentroetako laumila bosteun langiletzako lanbaldintza duinak ezarri ratioak handitu eta zerbitzuari kalitatea bermatuko dion hitzarmena nahi dute. Eta aktualitate gaiekin bukatzeko, bueno, hispanitatearen egunean gazteok independentzia lelopean manifestazioa egindu, egin zuen ernaik e, irunean, aste artean, gaur, bueno, gaur aste artean, gaur bezalako egun batean, aste artean, bueno, hispanitataren eguna dela eta mobilizazioak egin ditu ernai gaztean tolakundeak, ego Euskal Herriko hainbat eskualdetan, mobilizazio egun honen helburua ukazioan, imposizioan eta injustizian oinarritutako Espainiako irurogita emesortziko erregimenak ordezkatzen duen proiektuaren aurrean aldarri independentista, bakalera ateratzea izan da. Urriaren amabian ospatzeko ezer dutela adierazi dute eta bestelako Euskal Herri bat aldarrikatu dute. 2008 bateko urriaren amabia, hispanitatearen egun nazionala. Osasun larrialdiaren aurpegipean krisi ekonomiko batera heldu gara. Kapitalismo heteropatriarkalak aurrera egin moduan hala egin du autoritarismoak, batismoak eta Espainiar estatuaren asimilazio prozesuek ere. Pandemiaren kudeaketak errez eta garbia jarraitu du. Espainiar zentralismoa eta autonomismoaren segirismoa. Bosteun, tau eta urte dira, Espainiako imperioak Ego Ameriketako etnizidioa abiatu zuela. Ukazioak eta inposizioa arrotasunez bizi duen estatua da Espainia. Ego Amerikan indigenak ere zituen, suprematismoa arrazistan du oinarri. Egun mugak itxi eta haien herrialde, herrialdeetatik ies egitera behartu dituen estatu ustelak. Demokraziaz mozorraturiko eta matismoa eta ultraskuinaren goratzea aldiatzen duen erregimenean oraindik ere debekatua baitugu Euskal Herriak eta Estatuko gainantzeko nazioek gure etorkizuna izatea eta izaera erabakitzea. Gazte independentistok ez dugu ezer ospatzeko. Kontrara, irurogeitan etortziko erregimenari arrakalak biderkatzeko eguna da gaurkoa. Gure herriaren biziraupenaren izenean ezinbestekoa zaigu irurogeitan etortziko erregimenaren ametsi gaiztoera izaten jarraitzea. gure herria militarki okupatzen jarraitzen dute. Frankismoaren erreformarako baliatu zen oligarkia enpresario bera baita gaur egun langile bizitzekin jolasten da bilena. Estatu espainolaren oinarri guztia hauen aurre, guk argi dugu. kolektibo independentistak artikulatu eta herri askea eraikitzen hasteko unea da. Jarrai dezagun bizitzak erdu, erdigunean jartzen dituen independentismoa eraikitzen. Egunetegun egun langile sektoreon beharretara dagoen herria eraikitzen. Gazte borrokaz eta antolakuntzaz, duintasunak independentziaren forma hartuko baitu. Gazteok independentzia. Gora Euskal Herri azte sozialista eta feminista. Gora Euskal Gazteria. Gora Euskal Gazteria. albisteak edo aktualitatea errepatsatuta kiroletara egarko gara musika honek kiroletan murgiltzen bai gaitu Bueno, ba, kiroletan futbola, lehen mailako futbola bueltan da, eta osasunak bederatzi garren jardunaldia bilarrealen aurka jokatuko du. Neurketa igandean izango da, Arratsaldeko seiterdietan eta aurkari zaia izango du aurrean osasunarekin batera, Unai Emerik zuzentzen duen taldea Europako postuetan kokatuta dagoen taldeetakoa baita, eh, Villarreal. Bueno, ba, etxetik hanpo lehiatuko dira eta talde gorritxoa, ba, demoraldiko fase berri batean sartuko da. Beko postuetan kokatuta dauden taldeen aurka lehiatu ostean, orain, zelkapeneko goialdean egon behar luketen eh, taldeak izango ditu aurkari. Ardean, artean, selekzioak lehiatzen ziren bitartean, osasunak taldearen etorkizuna sendotzeko neurri hartutu, arrobiko jokalaria den Javi Martinezek 2008a berritu du kontratua, aurrealdean eta erdialdean jokatzen duen jokalari gaztea oso pozik agertu da lortutako akordiarekin. ba, emakumezkoen osasunak eh, derbia jokatuko du asteburu honetan taxoaren, atletiken bigarren taldea gasoko du, kakun maintzen taldeak seigarren jardunaldi honetan. Neurketa igande guerdian izango da amabietan eta gorritxoak dauden bola ona bilatu babaliatu nahiko dute. Ba beste iru puntu eskuratu eta zelkapenaren puntan jarraitzeko atletik 6 punturekin zelkapeneko erdialdean kokatuta dagoen bitartean, amaika punturekin, osasuna zelkapeneko, laugarrena da liderarekiko lau puntu soietara. Arekin jarraituko dugu, Tudelanok zortzigarren jardunaldian oraindik lortu ez duen garaipena bilatuko du buru honetan jokatu dituen zazpi jardunaldietan puntu bakarra erdietxidu eta selkapeneko azkena da. Aurten zuzenean bost taldek galduko dute lehenengo federazioko mailako bueno, ba, postua eta azkar bilatu beharko du erreakzioa. Igandean amabietan, osasuna emakumezkoen osasunaren ordu berean, herriberako hiriburuan ferrolgo razinen aurka lehiatuko datu dela no. Zortzu puntu batu dituelarik sailkapeneko amalogarren selkatua den talde Galiziarra. Futbolarekin bukatzeko bigarren federazio mailan sei talde nafar leiatzen dira eta honako hauek izango dira asteburuan jokatuko dituzten neurketak eta aurkariak Mutilbera eta AD San Juanek euren artean jokatuko dute, Osasuna B Razin Rioja liderra jasako du Itaxoaren, Peia Sportek Rayo Cantabriaren zelaia bisitatuko du, Izarrak Erreala zeren eh, aurka leiatuko da eta Ardoik etxetikanpo Sestao Riveren aurka jokatuko du. Eskubaloian, anaitasunak azken hiru jardunaldietan hiru garaipen erdietxi ditu, aste berean, torrela bega atletiko, ba- atletiko baia olide eta bada hueska mendean hartu ditu, aste honetan etxetik kanpo lehiatuko da, talde aparta osatu duen benidormen aurka talde aparta du bai, baina momentuz ez dute aurre ikusitako maila eman izan ere, bi garaipen soilik erdi ditu, talau punturekin, anaitasunaren atzetik da. Benidormeko taldean, Euskal Jokalari bat ari da jokatzen, Iker Serrano pibotarekin topo egingo dute anaitasunako defentsak. Pilotan, lauterriko txapelketako final aurdenen ligasiako bigarren jardunaldia jokatuko da asteburu honetan, aste artean uh, hogeita bat eta sei aurretik zijoan urrutiko etxeari kosta zitzaion oka istea eta azkenean hogeita bieta emesortzi mendean hartu zuen erik jaka. Gaurtik aurrera, txapelketa honetan jokatuko diren neurketak, honako hauek izango dira urrutiko etxea eta eskurdiak neurtuko dituzte indarrak, Altuna irugarrena eta peio etxeberriaren aurkariko da, bengoetxea zigarrena eta elordi hariko dira nor baino nor gehiago, eta jakak klasoren aurka jokatuko du. Eta kirolarekin bukatzeko, bueno, ba, pilotarekin jarrituko dugu, izan ere, zein afarrek urrearen bila, hogeita iru urte zazpiko munduko txapelketan, ba, hariko dira, lau palista eta bi manista munduko amargarren txapelketara joango dira, hogeita amasi metroko frontoian, urriaren amazazpitik hogeita irura bitartean. Zein afar, nor baino nor, hariko dira, igande honetatik aurrera Espainiako selekzioarekin. Unai mata, Andoni Gazkue, Javier Intzausti, Asier Maio, Inigo Purroi eta Marcos Pérez. Inigo eta Baielado, bueno, ba, herrietan jokatuko da, e, urriaren amazazpitik hogeita irura bitartean Euskal Pilotaren munduko amargarren txapelgeta. Hogeita amasei metroko frontoian eskuz banakako, eskuz binakako, paleta larruzko, pala motzeko, banakako zestapuntako eta emakumezkoen espezialetateetan. Zortzi herrialde borro, herrialdek borrokatuko dute urrea etxera eramatea, Espainiak, Frantziak eta Mexikok sei espezialitatetan parte hartzen dute, klubak denetan egiten du, emakumezkoen zestan izan ezik, Argentinak eskuz eta erremintaz e, jokatuko du, e, eh, Bolibiak eskupiotako bietan parte hartzen du, Estatu Batuek esku, eskuskako eta zestapuntako jokalariak eramango dituzte, eta Txilek paleta larruzko jokalariak itzordu mundialista 2008 urrian zen egitekoa, baina pandemiaren ondorioz atzeratu egin behar izan zen, horrek dakarren guztiarekin pilotariek berriro mentalizatu behar izan zuten urte osoan zehar lan egiteko. Xavier Asiain, Espainiako Pilota Federazioko Kirol Zuzendariak adirazi duenez, helburua da kirolariek eta talde teknikoak urte eta erdi honetan egin duten Ba, lana berrestea eta kirolarloan nazioen araberako tituloa alik eta aurre gehienarekin lortzea. eta kantuz nahi bizi Kantuz igortzen ditut nik penak esi Kantuz izan du daño zerbait irabazi Kantuz gostura ditut guziak iretsi Kantuz ez dutan beraz hiltzean merezi Kantuz merezi Kantu iragan ditut gau eta egunak Kantuz ekarri ditut grinak eta lanak Kantuz biltzen dituen aleko lagunak Kantuz eman naustate obra gabe fama Han izan dut zonbaiten beria Kantu zatxe ginekin erran ez egia Kantu zegin baititun busua frutuia Kantu zaitu ditu ene bekatuia Kantu zegin nik penitenzia kantu egin ez geroz munduian sortzia, kantu egin behar dut ontsala ziltzia, kantu zemaiten bada jenko grazia, kantu zidekiko dao onxampiere katia, kantu egin dezadan zeruan txartzia zate hitzen aizenian Kantu zelde lagunek harturik airian Kantu zari gozaizkit lure altzartzian Kantu frango utziko diotet munduian Kantu ze horne zate hitzen aizenian Kantu zelde lagunek harturik airian Kantu zari gozaizkit lure altzartzian Kantu frango utziko diotet munduian Sabreitzen aizenian Kantu zenela gune Arturika irian Kantu zariko zaizkin lurrean txartzian Kantu sajiten betinita Zoroitzian bezala maia muruagak eh, kulturan murgilduko gaitu. Hortzaizeko maili joanearenak eh, estatu batuetarako egin zuen bidaiaren historioa biltzen duen zerua blu izeneko film laburraz. Mintzatuko gara gaur, esan bezala maia muruagaren laguntzaz. Eh? Lurro laizolak zuzendu du, labur metraia, eta zuzendariarekin mintzatu da e, eh, maia murua, beraz? Oazen entzutera, e, azer dioten biek. zerua blue izeneko film laburra zuzendu duen lur olaizolarekin eh, mintzatuko gara orain, eh, hortzaizeko mamai mamaji jaunarenaren historia pantailara ekartzen duen lana ondu baitu lur izolak. Bilboko Zinebi Festivalean aurkeztutako lana izan da, lanetariko bat eta ba, film honen, nondik norakoak bilduko ditugu berala, lur izola baitugu telefonaren bestaldean, kaixarratxaldean? Kaixarratxaldean. Esan dugu, mamajiren historia dakarkigu diguzula pantailara Euskal Kultur Erakundearen eleketa proiektuaren baitan, ba Maiei Jaunarena kontatutakotik sortu duzularik ez zure lana kontaiguzu pixkat abia puntua nola izan den, nolako izan den. Bai, ba, komentatzen duzun bezala, abia puntua eken, Euskal Kultura Eurakundean egin nuen ikerketa bat izan zen, e, urtetik ekek e, memoria oralaren artxibo bat garatzen, ez? Eta 2007 urtetik elkarrizketa asko egiten dituzte iparralden nolabait testigantza ezberdinak jaso. Uztaritzera jo nintzen, ekeren artxibora, e, eta nere galdera zan, kuriositatean neukan ikustearen, ze harreman zeukan zinearekin e, iparraldeko jendeak edo testigantza hoietatik ea jasotzen zuten e, ikusle bezala eukitako esperientzia interesgarri den bat. Eta orduan arxiboko langileek e, besteak beste aterazidaten mamai jaunaren egindako elkarrezketa hau. Eta hori izan zen pixka bat abia puntua, ez? Oso interesgarri eri zitzaidan nola kontatzen zuen mamai jaunarenak berak mila bederatzi da berrogeita maika urtean ikusi zuen pelikula, eta pixka bat pelikula horrek zera egin bere bizitzan. Bai, izan ere, film laburrean kontatzen diguzu, nola mamaili jaunarenak, hortzaizeko zineman deskubritu zuen dokumental batek liluratuta, mila behatzen da berroita malauan, ogoita biurterekin, New Yorkera egin zuen bidaia ezta. Ba, hori da, egia esan, e, bueno, ikusi nuen, grabatuta dagoen elkarrizketa honetan, atentzio asko dituzidan nola mamai jaunarenak deskribatzen zituen detaile askorekin mila beratzerun da mekan ikusi zuen pelikula hori ez. Hainbeste impresionatu zuen oraindik gaur egun hainbeste urte eta gero ba oso zehatzak direla e, pelikula horren detaileak ez, menean dituen detaileak. Eta gainera komentatzen duzun bezala ez, e, pelikula hori ikusi eta orduan erabaki zuen ordura arte inoiz buruan eukiet zuen ideia bat eta zalak berak ere Ameriketara joan nahi zuela, ez? Garai horretan gainera e, oso normala zen mutilek estatuatuetara joatea, emigratzea, baina neskak eta inezka gazteak ere e, bakarrik joatea eta ara joatea etzeden batere ohikoa. Beraz, asko harritu ninduen, ba, zein dar eman zion pelikula hori ikusi zanak ba, pixka bat bai amets bat eukitzeko eta baita amets hori egia bilakatzeko, ez? Eh? E, irudiak badu garrantzi eta hitzek ere bai, e, zerua blu izenburutik hasita. Ametsa irudikatu nahi izan duzu zerua blu izenburuarekin ere? E, bai, nik uste dut, e, pixka bat, mamai jaunarenak e, irudien deskribapen hauetan aipatzen duen gauzetako bat da zerua blu, ez? Eh? Eta atentzia ditu zidan agian baita, ba nik lehenengo aldi zentzuten nuelako nik urdina esaten den normalean, eta blu, e, ba, urdina esateko oso era polita iruditu zitzaidan, eta hori asko gustatu zitzaidan, baina... Ba, ditzen zitzaidala azkenean zeru baten irudia ban ikuste denok buruan daukagun zerbait dela, baina aldi berean bain oso indartsua izan daitekeen irudi bat izan daitekela, ez? Mm-hmm. Nik e, mamaili jaunarenaren elkarrizketa entzun eta jakin, jakinuenean, ba, berarekin e, lan egita gustatuko litzaidakela, oso aziratik garbi nuen beste gauzatako bat izan zen, hitzetan e, utzi nahi nuela indarra hundia, ez? Hau da, nola bai, iruditzen zait, askotan hitzek e, ikusle bakoitzaren imaginazioari uzten diotela irudi bat eukitzen. Eta orduan, e, polita iruditzen zitzaidan, ez e, labur osoa e, irudietan oinarritzea, baizik eta hitzek ere garrantzia handia aukiz ezaten, ez? Eta nik uste etorregatik azkenen erabaki nuela zerua blu izan bertzala laburmetraiaren e, izenburua. Mm Eta e, jaunarenak nola, nola hartu zuen proiektu hau? Bereala baiezkoa eman zuen? Ba, bai, egia esan, bai, e, Euskal Kultura erakundean e, Teresa Lekunberri berri izeneko beste emakume batek lan egiten du eta bera hortzaizekoa da. Orduan komentatu nienean gogoan eukala mamai ezagutzeko eta proposamen hau egiteko Teresarekin batera junintzen mamai ezagutzera. Eta egia esan oso aziratik e, eh, gogoa ukizuen proiektuan parte hartzeko eta oso preste gontzen grabaketa egiteko eta, eta bai eta proiektua bere bizitzaren egun inguruan izan zebin. Eta gainera, e, mamai ezagutzera jo nintzen egun horretan, kasualitatez, magin izeneko bere biloba berarekin zegoen. Eta magin ere ezagutu nuen, Eta han ikusi nuenean pixka bien arteko harremana eta magin ere ezagutu nuenean bere ala egin nion proposamena ea berak bere burua ere ikusiko lukeen proiektuaren barne. Eta biek baietu zantziaten bere ala, beraz, alde horretatik oso azkarra eta oso erresa izan zen tratua. Bai, eta biak ikusiko ditugu pantaian, mamai eta magin, eh, amatxi eta biloba, eh, beraien arteko hartu emanetik eh, kontatzen baituzu azkenean eh, historio ederra. Bai, interesarri iruditu zitzen, komentatzen dituzuan bezala, bain maginek zeukan, ezakit, goxotasun berezi bat zeukala iruditu zitzaidan, bai bere hau bai bere keinuetan, Eta eta ziren filmaketa egitera jo nintzenean ere ez nekien zehazmea zeaterako zen e, grabaketa egun horietatik. Horren, bueno, ariketa ezberdinak proposatu nizkien. Eta besteak beste, interesgarri iruditu zitzaidan, magini eskatzea dagoeneko e, eken zeukaten Teresa berri eta Mamagiren arteko elkarrizketa horren transkribapena berak ere irakurri zetzen gidoi bat izango balitz bezala, Eta gero ere eri oso interesgarria iruditzen zaitze maginek gaur egun dauka mamailik estatuatuetara joan zenean zeukan adin berdina. Ordan iruditzen zait hori ere polita izan daitekela agian e, kortoa ikusten ari zehala nolabait maginengan ikustezak ez baita gara horretako mamai, ez? Mhm. Bara, amabos minutuko film laburra da, e, historio labur bat kontatzeko, eta hortik ere ikusleak badu, irudimenera jokatzeko edo jotzeko aukera. Ba, dudari gabe, lehen komentatzen nuen bezala, iruditzen zait, e, azken zinean mamai kontatzen duen historiak eramaten zaituela, ez, irudimenera, azkenean, bera entzuten dezunean, e, nolabait bere iragana imaginatu dezakezu, baina baita bere itzen bitartez imaginatu dezakezu gara horretan ikusi zuen pelikula hori, ez? Eta azkenean ikusle bakoitzak e, harik eta hori egiteko aukera izan dezan, bai zala laburmetraiarekin lortu nahi nuen helburuetako bat. Mhm. Eta, bueno, agian ikuslaren arabera, baina, baina bai izan dela egiten saiatu nahi zen gauzetako bat, bai. Ba, osongi, ba, momentuz guztionekin geratzen gara lur, hola izola eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zubiak eta ibaiak ditut gaur nergo guban. Zubiak eta ibaiak ditut gaur nergo guban. Zerrut eskuratzen dan bihurgunearen Berzek aldien Ego aize beru batek Zuratzen dizkitor duek Ego aize beru batek Zuratzen dizkitor duek Urduri muitzen dira gauaren pizti guztiek. Oiu bat entzun barri dut, iersizioa lan. Oiu bat entzun barri dut, iersizioa Ai eta zinork ez dakien lurraletan barrena Amets baten lokatzetan Ito naiz gero jauna Amets baten lokatzetan Ito naiz gero jauna Eguzkiak itxutu eta begiak itxi da ien Zubiak irurtzen ziran, zirautela ibaiek Zubiak irurtzen ziran, zirautela ibaiek Biurgune gaumai ezinak zizelatzen Urura zalien Eguzkiak itxututan Itxi ditut begiek Eguzkiak itxututan Itxi begiek Ikusi dut lerol bat emarraztutako um Boro bilzen du bat Zubiak eta ibaiak Bitsut gaur nere bobu Zubiak eta ibaiak Bitsut gaur nere bobu zerrut ezkuratzen da biurgunearen beste kaldien. eskerrik asko maia, bueno, eh, saioa bukatzear da, baina ezin dugu antzi, bueno, ba, Nafarroa oinez berezia, ospatuko dela, urriaren amasei eta amazazpian, gaur eta bihar bitartean lizarran, iazko ikastolen festa bertan bera geratuz eta gero, zikloa itxina idute, e, eh, lizarrako gurasoek, Nafarroa oinez txikiagoa izango da, ibilbide eta areari gabe, herriko zazpi puntutan estenatokiak izango direlarik. COVID neurrien azken orduko malgutzeak, ba, festa handiago antolatzeko aukerari gabe, utzi du antolakuntza. Aste buru honetan, eh? urriaren amasei eta mazazpian, 2008 eta 2008 bateko Nafarroa oinez ospatuko da, Lizarran festa bikoitza izango da, pasaden urtean pandemiaren gogortasuna zela eta ezin izan baitzen ospatu eta aurten irrika bikoitzekin hartu dute antolatzaiek berriz ere martxan jartzeko erronka. Hori bai, zuhurtziaz eta elkar zainduz, Unai gordo, Gardoki Lizarra ikastolako lehen dakaria entzungo dugu. Horein dela bi urte, Lizarra ikastolaren Nafarra oinez abian jarri zenetik, gelditu gabe ibili gara ekimenarra eurrera ateratzeko. Horregatik, urriaren amasei eta amazazpiko asteburua ailegatzeko irrikitan gaude. Ikastolen jai berriaz gozatu izateko, eta urtebete geroago, ikastolaren borsa markadak ospatu ahal izateko. Bueno, ba, Nafarroa oinez berezia izango da bai, biegunetan banatuta eta ohiko ibilbide eta gunez gabekoa Lizarran barrena sakabanatutako zazpi puntu ezberdin izango dituela estena toki. Urko peral musikariak prestatu du egitaragua eta azaldu duen moduan orotariko proposamenak izango dira gerturatzen direnentzako. Igandean izango ditugu gune guztiak irekita eta jarduera, hortaz jarduera gehien izango dituen eguna izango da. E, ikastola eta los janos lorategietan adibidez, ikastola eta los janos lorategietan izango ditugu ba, aurrentzako jolasak, bertsolariak, e, dantzak, orduan e, pentsatzen dugu ba, gune familiarrago edo e, prestatu dugun programazioa familientzako izango dela, Eta beste aldetik, ba, sesen plazan, izango ditugu amabietatik aurrera e, kontzertuak. Ez da, oiko nafarroa oinez izango, oego erako eskatuta antolakuntza formatu txikiko ospakizunean ari zen lanean, COVID neurrien desagerpena edo erorketa iritsi zenean. Hori duela este izan zen, antolakuntzari erreakzionatzeko astirik eman gabe. Nafarroa oinez handi batek e, beharko lukeen azpigitura montatzeko. Josu Zueskun antolakuntzako arduraduna da. Prinzipioz ikusten duguna, jo, a ber, berotasun hori eh, sentitzea evidentemente gauza handia da, ez? Eta eta sentzu horretan ba guk sortutako azpiegiturak, pues bueno, mm, onar dezake jende kopuru bat. Oreka hori oso zaila da. Eta eta argi dago norbaitek e, asmoa bali madu lizarra joteko zurtziaz jokatu behar duela eta pazientziaz ere bai, vale? horrengatik eraiki dira beste aukera hauek, ez? azkenan badago aukera jungabe ere e, oinez alaguntzeko. Eta, karo, egia da, horeka hori zaila da. Horeka hori zaila da, duela hilabete bat errezagoa zen, e, gure asmoa bazen, e, bueno, jarduerak markatuta zeuden toki hauetan, jarduera hoietan izena matea aldez aurretik, baina, e, karo, orain aforoak irekita daude, e, egia da, jarduera guztiak eginen direla e, kanpoan, bai? Zentzu horretan, bueno, distantziak bermatzea posible izan daiteke, eta horeka zaila denez, ba, egia da, pues, bueno, guk ere, pues, bueno, bada beste, e, bueno, momentu honetan gaude, ez? Eta momentu honek eskatzen duena nik uste dudala norberak ere izatea ardura hori ez. Ez da, oiko, deialdi masiborik egingo Nafarroa oinezean parte hartzeko, naiz eta nahi duena gerturatu daitekeen Lizarrara. Hala eta guztiz ere, Lizarrako ikastola lagundu nahi izatekotan, diruek arpenak egiteko aukera, jarri dute Nafarroa oinez.eu zuegunean, eta urten ere, bizun bitartez. Nafarroa oinez, bilatuz, eman edo donar atalean. Bueno, ba, eta gaurko saioarekin bukatzeko Kalakanek Atarrabiako kultura etxean bihar kontzertua eskainiko duela iragarriko dizuegu. Iparraldeko taldearekin batera San Andresko korala e, entzuteko aukera izango da. Sarrera 10 euro balio ditu eta 5 dietatik aurrera hasiko da kontzertua. Esan bezala Atarrabiako kultur etxean gustuko baduzue, bertaratzea gomendatzen dizuegu. Noski eta Kalakanek, e, bueno, ba, e, kontzertua eskainiko duenez, ba Kalakanekin agurtuko zaituztet, baina segituan berriro nahi zuekin, eh? gogoratu, izan ere gogoratu, ba, bueno, eh, zuekin batera, ordubiak eta amarretatik aurrera, koldo nausiaren e, iparrorratza boletinaren ostean, janpiegarokaren erekin batera, bebidasoa eskualdeko kirol itzordu guztiak errepasatuko ditugulako. Hori ere, ba, entutera, gomiatzen dizuet. Beraz, gero arte esango dizuet, eta ez ondo segi.